Eguron entzuleak. Sandrin Jusso, Europ Ekologi Lebegeko diputatuaren ejanetatik abiatuz, gogo eta batzuk partekatu nahiko nituzke. Agorila bukaeran polemika sortu du, barbakoa gizontasunarekin lotua zela ejanez. Ekologisten alderdiko udako unibertsitateetan, zuen mentalitateak aldatzeko borondatea zuela, barbakoan egeriko txuleta baten jatea, ez edin gehiago gizontasunaren simbolo izan. Asteko iduritzen zaut hori baino arazo lagiagoak badirela momentu untan. Naturarengan eta gizakiengan kaltea handiagoak eragiten dituenak. Argira beza egitea sekatzen zuera. Afera untaz baliatuko niz gogoetaren pizteko. Zer sekatzen du Sandrin juzok, erraiten duelari gizonek haien elikadura oiturekin emaztek baino gehiago kutsatzen dutela. Naiz eta estatistikek ala frugatu duten, Politikoki zuzena ote da gizonak eta emazteak bi multzo antagoniko bezala identifikatzea. Gainera, kutsaduraren ejua gizonen multzuari emanez. Ekofeminismoaren hildotik heldu dira ideia horiek. Naturalizatzen dira emazteak naturalki naturatik urbilago direla eta gizonak ujunago. Emazteak naturaren babesle eta gizonak suntsitzaile. Ez dut uste gizonak eta emazteak talde homogenoak direnik, klase interesek zeharkatzen dituztelako. Gogoan atxiki behar dugu pertsona baten elikadura oiturak, izan gizon edo emazte, baldintza ekonomikoen araberakoak direla. Ajunt klasistara ejaitea, pobrezian bizi direnek aragia initz eta elikadura industriala kontsumitzen dutela eta beraz ez direla natura zarturatxu. Alderdi ezkertiarrek, multinazionalak eta beratxondiak seinalatzen badituzte ere, ez dituzte kapitalismoaren eta beraz, bere menpe diren instituzioen gainditzeko egealki indahak batzen. Kampaina mediatiko ekologisten bidez, kulpabilizazio individualean zentratzen dira eta anzten dute kapitalismoaren bahnean gireno ez dela hobekuntzarik izanen lujarentzat diruaren goxeak beti lentasuna ukanen duelako, naturaren eta pertsonen zaintzaren parean.